بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. والمرسلات عرفا Na hapa kwa zinazotumwa kwa upole fal'asifati asfa, na zinazovuma kwa kasi. Wanashirati nashra, na zikaeneza maeneo yote. Falfariqati farqa, na zinazofarikisha zikatawanya. Falmulkiyati dhikra, na zinazopeleka mawaidha udhran au nudhra, kwa kuudhuru au kuonya. Innama tuaduna lawaqi', hakika mnayoahidiwa bila shaka yatakuwa. Fa idhan nujumu tumisat, wakati nyota zitakapofutwa. Wa idha samaa furijat, na mbingu zitakapopasuliwa. وإذا الجبال نسفت na milima itakapopeperushwa وإذا الرسل أقتت na mitume watakapowekewa wakati wao لأي يوم أجلت kwa siku gani hiyo wamewekewa muda huo liyaumil fasl, kwa siku ya kupambanua. Wama adraka ma yaumul fasl, na nini kitakachokujulisha siku ya kupambanua ni nini? Wailun yawma idhil lilmukaththibin, ole wao siku hiyo hao wanaukanusha alam nuhlikil awwalin kwani hatukuangamiza waliotangulia thumma nutbi'uhumul akhirin kisha tukawafuatilizia waliofuatia kadhalika naf'alu bilmujrimin ndiyo kama hivi tuwatendavyo wakosefu wailu yawma idhil lilmukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaokanusha alam nakhluqukum kum min ma'in مهين kwani hatukukuumbeni kwa maji ya kudharauliwa فجعلناه في قرار مكين kisha tukayaweka mahali pa utulivu madhubuti إلى قدر maalum, mpaka muda maalum faqadarna fa ni'mal qadirun tukakadiria na sisi ni wabora wa kukadiria wailu yawma idhil lilmukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaokanusha Alam najalil arda kifata, kwani hatukuifanya ardhi yenye kukusanya? Ahyaan wa amwata, walio hai na maiti. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا na ndani yake tukaweka milima mirefu yenye kudhibiti na tunakunywesheni maji matamu ويل يومئذ للمكذبين ole wao siku hiyo hao wanaokanusha انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون nendeni kwenye adhabu mliokuwa mkikanusha انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب nendeni kwenye kivuli chenye mapande matatu لا ظليل ولا يغني من اللهب hakikingi moto wala hakiwaepushi na mwako إن إنها ترمي بشرر كالقصر Hakika moto huo unatoa macheche kama majumba كأنه جمالة صفر kama kwamba ni ngamia wa rangi ya manjano ويل يومئذ mukadhibin, ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Hadha yaumu la yantikun, hii ni siku ambayo hawatatamka kitu wala yu يؤذن لهم فيعتذرون وَإِلَا ولا سِي كتوا وَذُورُ ويل يومئذ للمكذبين اولوا سيكو هيو هاو واليوكانوشا هذا يوم الفصل jama'nakum walawalin, hii ndiyo siku ya kupambanua, tumekukusanyeni nyinyi na waliotangulia. Fa in kana lakum kaidun fakidun, ikiwa mnayo hila nifanyieni hila mimi. Wailun yawma idhil lilmukaththibin mukadhibin, ole wao siku hiyo hao waliokanusha. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Mursalat imeteremka Makkah Lilo muhimu kabisa katika yaliyokusanywa na sura hii tukufu ni maneno yaliyohusu kufufuliwa na kiyama na dalili za kuthibitisha kuwa kitatokea na kutishwa kwa walioyakataa hayo na kurudishwa kutishwa huko kwa ole wao mara kumi na kuwatisha kwa unyonge na adhabu itayowapata na kubashiriwa wacha Mungu kwa starehe na neema watazozikuta na mwisho wake masaibu watayapata makafiri wasioiamini Qur'an. Na hapa kwa aya zilizotumwa kwa ulimi wa Jibrili kumpelekea Muhammadi kwa upole wa kawaida na kheri na kwa aya zenye kuzitwa kwa nguvu dini nyingine zote za uongo zikizipeperusha mbali na kwa aya zenye kueneza hikma na uongofu katika nyoyo za walimwengu kwa uenezi mkubwa mno na zenye kufarikisha baina ya kweli na uongo kwa mfarakano ulio wazi kabisa na zenye kuwapa watu mawaidha ya kuwanufaisha ili iwe ni udhuru kwao na onyo wasiwe na hoja hakika haya mliyoahidiwa ya kuja kiama kwa yakini yatatimia tu bila shaka yoyote basi nyota zitapoondolewa kabisa na mbingu zitakapopasuka na milima ikavurugwa na ikapeperushiwa mbali na upepo na mitume wakawekewa wakati maalum wahudhurie kwa ajili ya kuwatolea ushahidi kaumu zao kwa ajili ya siku gani yametayarishwa mambo haya makubwa makubwa kwa ajili ya siku watakapopambanuliwa baina viumbe na nini cha kukujuvya ina nini hiyo siku ya kupambanua ni maangamio ya milele siku hiyo kwa hao wanaokadhibisha waliowaahidi mitume kwani hatukuangamiza mataifa ya zamani yaliyokadhibisha na kisha tukawafuatilizia hao wenginewe tukawateketeza hadi kadhalika kwa madhambi waliyoyafanya na walivyomkataa Mwenyezi Mungu siku hiyo ni siku ya kuteketezwa waliokadhibisha kama tulivyowaahidi Kwani hatukukumbeni kutokana na maji yaliyodhalili nayo ni manii na tukayaweka maji haya katika pahala patulivu mpaka kutimilia kumbwa kwake na kutengenezwa kwake kwa muda na ujua Mwenyezi Mungu. Nasi tukaweka vipimo katika kumbwa kwake na kutengenezwa kwake na kutoka kwake. Basi wabora wa kupima na kukadiria ni sisi. Ole wao hao wanaokadhibisha neema za kuumba na kukadiria. Kwani hatukuifanya ardhi kuwa imekusanya juu ya mgongo wake viumbe vilivyo hai visiyohesabika na vilivyokufa visiyokadirika na tukaweka milima iliyothibiti mara mirefu na tukakunywesheni maji matamu wataangamia siku hiyo hao na ukadhibisha neema hizi siku ya kupambanua wataambiwa makafiri Nendeni huko motoni mlikokuwa mkikukanusha. Nendeni kwenye joto la moshi wa jehanamu uliogawika kwa kubwa wake mapande matatu. Hapana cha kujikinga na joto la siku hiyo, wala kivuli hicho hakipunguzi joto la mwako hata kidogo. Moto huo hutupa macheche yenye ukubwa kama majumba, au taona hayo macheche kama ngamia weusi wenye kuingia rangi ya manjano wataangamia siku hiyo na kukanusha kwamba hizi ndiyo sifa za moto. Haya uliosimuliwa yatatokea katika siku ambayo hawatatamka kitu cha kuwanufaisha wala hawatakuwa na idhini ya kutamka wala hawatatoa udhuru kwani hawana udhuru. Wataangamia siku hiyo wanayokadhibisha siku hii. Hii ndiyo siku ya kufafanua baina ya mwenye ukweli na mwenye uongo kwa kuwa kila mmoja atalipwa kwa mujibu anavyostahiki. Enyi mnaomkadhibisha Muhammad, tumekujalieni nyinyi na waliokutangulieni waliokadhibisha mfano wenu, kama mnavyo hila ya kujikinga na adhabu, basi fanyeni hila hiyo. Basi njooni mwepukane na adhabu yangu, wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha hali ya Mwenyezi Mungu.